А, меня зовут Джед, и я в- э, с, тысячу- с 1982 92. 92 года, спасибо, я э, миссионер. And um, it's a very important topic И тема наша сегодняшняя, она очень важна. missionaries and finances. Э, это миссионеры, миссионерство и финансы. But at the same time, it's a very broad topic. I don't know what people's expectations are when they hear about this topic. Ну и кроме того, эта тема не, не только важна, она и довольно широка. То, то есть можно много чего говорить, и вот э, я не знаю, чего люди ожидают. So, услышать. what I thought we would do is um, I thought I could share a little bit coming from a missionary perspective. И я думаю, что, ну, наверное, мы сделаем таким образом, что я немножко расскажу э, об этом всем с точки зрения миссионера. And as a pastor who also supports missionaries. А, и, и также с точки зрения э, пастора, который поддерживает миссионеров. But also Phil Twente is here. He's the missionary pastor at Calvary Chapel, Costa Mesa. Но также с нами есть э, Фил Твенти, э, который э, есть пастором в Коста-Мессе. And so I thought it might be good to hear not just from a missionary, but also from a missionary pastor. И я подумал, что это будет хорошо, когда э, мы сможем услышать мнение не только миссионера, но также и миссионера-пастора. Okay? Also serious. Tired. Что ж, такие все серьезные, а устали. <laughs> Uh, first of all, what what kind of what were your expectations? What do you expect to hear when you heard of this Ну, topic? Ну давайте на чистоту. Что вы ожидаете от меня услышать? А, your experience. Experiences. Uh-huh. Если, если это связано с финансами, то, наверное, как э, планировать, да, как распределять. If that comes down to finances, then probably the, the, the way to plan them would be good to, good to know, good to hear. Okay. Mine was the best way to tax my finances God has given you, especially between what's personal and family and that ministry. Okay. Okay. Также будет интересно услышать, как вот балансировать финансы, исходя из того, что Бог тебе дал, как вот правильно распределять их между тем, что самому нужно и что нужно на служение. Okay. Well, let me let me start out with a question. Давайте я тогда начну с вопроса. Have you ever thought that what you might consider to be your uh, a weakness, uh, a sense of weakness in your life, or uh, an inability, А, не, не- не казалось, не задумывались ли вы над тем, что то, что кажется вам вашей слабинкой в вашей жизни, чем-то вашим, так скажем, слабым или узким местом, or some kind of limitation that maybe that could be in God's plan how He wants to use you to glorify Him? или э, чем-то, в чем вы, скажем так, не хороши, или то есть то, что, то, что вы не умеете делать, э, что Бог может это использовать для своей славы. Do you understand that question? То есть я, вопрос понятен? Maybe not. Have you ever thought about your limitations as being something that could glorify God? Задумывались ли вы о, о, о ваших ограничениях в вашей жизни? Как Бог может использовать ваши ограничения Because most of the time in the world and everywhere else we hear, it's about what are your strengths. Просто вопрос, почему? Потому что а, в основном, как обычно, люди думают, что а, это все а, происходит от обратного, от вашей силы. То есть то, то, что вы можете, то, что вы умеете, вот это и можно использовать. What do you write on your resume? То, то, что вы можете написать в вашем резюме и гордиться этим. Do you write on your resume, I have a fear of speaking? Тобто, то, то есть ви ж в резюме не напишете, що я, я боюсь публічно виступати или говорить там. But you know the Lord can even use that fear of speaking. Но Бог может использовать именно вот этот страх, говорить, перед, э, общаться с аудиторией, Бог может использовать именно этот страх. And when it comes to finances, we can feel very limited as missionaries uh, in, in terms of finances. И вот когда когда заходит речь о финансах, то мы, как миссионеры, которые всегда в этих финансах ограничены, вот мы вот, ну, думаем, что вот как же так, вот что с этим делать, мы же ограничены. Ну, Боже, я бы мог столько для тебя всего сделать, вот только если бы финансы позволяли. Ну, почему люди не видят, вот почему они не имеют того же видения, что и я, и почему они не помогают мне в этом финансово? And we don't stop to think that maybe our lack of resources makes us dependent more upon the Lord, and He can accomplish much more for His glory. И мы как-то перестаем задумываться над тем, что а, вот именно это огранич... финансовое ограничение, а, которое происходит от, от Бога, что Бог именно это и может тоже использовать. Um, I remember back in the early 90s, mid 90s. Я помню вот в, э, в середине 90-х Um, we didn't have a lot of money. У нас на, э, в, тот, в тот момент у нас много денег как бы не well, было. never had a lot of money, ну, у нас их никогда много не было. <laughs> Но в тот момент это было особенно, как бы вот совсем and, мало денег было. You know, and then we saw other countries, especially the big neighboring country uh, where President Putin lives. И вот мы э, смотрели на другие страны, вокруг, которые вокруг нас были, особенно вот на ту страну, в которой там Путин жил. And some of the missionaries there, they had tons of money coming in. И вот в той стране миссионеры просто им приходили огромнейшие суммы. I mean, almost like, well, I won't give it, yeah. It was- <laughs> Ну, ну, о суммах, ладно, в нулях, в нулях Yeah. не будем. <laughs> and we're thinking, man, we're, we're struggling to just survive here in Ukraine. И вот мы думали, ну как же ж так? Ну, тут- мы тут ну, пытаемся выжить в Украине. And there could be so much could be done if we just had the finances, but you know, all the finances are going up there. А вот, И мы бы могли вот столько всего сделать, но вот почему-то все финансы идут туда. But you know what? The Lord did a greater work in us during that time. Но вы знаете, что Бог совершал а, бо- гораздо большую работу в нас самих в то время. and a great work in the churches here during that time. И прекрасную работу Бог, Бог вершил в церквях в то время. And I'm, I've never been to the churches in Russia, so I, I don't know how they Я, я в, цер... в русских церквях в России я не был, поэтому я точно не знаю, как вот там это происходило. Но ну, я э, слышал, как бы знаю, что большинство церквей, они так в России, они так и остались маленькими, э, которые борются с теми самыми проблемами, с которыми они и раньше боролись. So the isn't in how much money we have. Поэтому э, вообще-то ответ как бы лежит не в, не в плоскости, а сколько вот у нас денег. But how much we're depending upon the Lord. А в том, насколько мы от Бога зависим. Turn with me to, I'll just look at mainly two passages of Scripture. Uh, давайте вместе посмотрим, мы рассмотрим всего-навсего два места Писания. Uh, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. А, второе, второе Коринфянам, uh, 12, 12, uh, 12 глава, Десятый стих. Десятый стих. А, можешь что-то прочитать, потому что у меня украинская Библия. Слух. А? а 12.10. Второе Коринфянам, 12 э, раздел, э, 10, 10 стих. Interesting verse, huh? То есть вот, вот такой интересный контроверсийный стих. What did Paul do? То есть, а, о чем Павел тут? Э, что он делает здесь? Что это значит э, благодушество? What's it mean? Что, что, что означает благодушество? Как, как кто понимает? Вот, благодушество. When, when you feel Yeah. I'm glad okay. to be. I'm That's glad a to better stay. translation. It's it, mean, it means I'm more content. It's like content. The same То word есть for вот, в- content. вот в украинской версии это сказано, я люблю, пере- то мне нравится пребывать. Uh-huh. Вот, то есть ну, вот я, я доволен тем, что где я есть, что у меня есть. And one of these things he says is in uh, well abida. I mean that's not I'm in abida. I mean that's like I'm a, well anyway. Uh, nujda. He says he's takes pleasure in needs. Ну и как он говорит, что при, пребывая в нуждах, что он пребывает в, в нуждах, в страданиях. And we know Paul suffered a lot. И мы, ну да, мы знаем, что Павел страдал много. And many times he was without finances, many times he was without a lot of things, a lot of support. То есть он э, часто пребывал э, в состоянии фактически без каких-то поддержки, без финансов, But to find satisfaction in that, it's almost kind of crazy. Но вот находить в этом удовлетворение, это уже где-то граничит. But I have to tell you a story. Um, my wife thinks I'm a little crazy. Uh, я вам хочу поделиться с вами историей, что вот моя жена иногда думает, что я вот иногда немножко не, не в ладах. Because we get to sometimes we get to points where you know we don't have money for gas. You know anybody can understand потому что, ну, может, вы, вы тоже можете меня понять, иногда мы э, семьей доживаем до того, что у нас э, нечем заплатить за газ. За бензин. Ой, за, машину. за бензин. Yeah. And so, you know, going to church, and I've got to buy communion juice on the way to church. Вот, и вот по дороге, по дороге в церковь там нужно купить э, сок для причастия. And so I'm telling the kids, look on the floor of the car for coins, for money, see if we can. Я детям говорю, «А ну, давайте дети там посмотрим, может там где-то между сиденьями там завалялась какая-то 10-15 копеек, ну давайте посмотрим. And, and we're able to find enough money to buy communion juice. И иногда мы находим вот на полу вот мы находим достаточно денег для того, чтобы купить вот этот сок для причастия. And we get to church and have just we have enough gas to get to church. И иногда случается так, что вот нашего бензина хватает то есть чтобы мы вот буквально вот доехали до церкви и все. And after that, what's going happen? Да, и вот, вот, вот доехали и, и что дальше? And что дальше? might be thinking, what, what are we going do? We've got buy food for lunch today. И вот, да, и вот люди, ну, обыкновенный бы человек задумался, ну, боже, а что же дальше? Как бы, что будем делать дальше? Вот у нас обед после этого, что на обед, за что обед купить? And I'm saying, Renee, you know, the Lord's going provide. He я, always has. И я говорю, Рене, ты, ты не беспокойся, Бог, Он обеспечит. 20 years we've been on the mission field, and 20 years He's provided for us. Потому что мы уже миссионерами 20 лет, и 20 лет Он был верен и обеспечивал. And what, whatever happens, maybe somebody, maybe I've, oh, that time I had loaned somebody money like six months before. А, и вот в, и в, в тот момент как раз вот как, как, как получилось, э, за 6 месяцев до того я кому-то одолжил деньги там. And in Central Asia, if you want to get your money back, you have to go and ask the person for your money back. И вот в Центральной Азии такой интересный обычай, если ты хочешь получить назад свои деньги, которые ты человеку одолжил, но нужно прийти к этому человеку и напомнить. And I didn't say anything to this person. А я вот этому человеку ничего не сказал. And this person just so happened that Sunday came up to me and gave me half of the money that I had. И вот так получилось, что этот человек пришел, и вот в, в то воскресенье он отдал мне половину тех денег, которые я ему когда-то 6 месяцев назад одолжил. So the Lord provides, even in strange ways like that. Так что Бог, Бог, да, Бог обеспечивает. Он иногда, иногда такими странными путями, но обеспечивает. So I begin sometimes to take pleasure in my needs because I know God is going to glorify himself some way. Поэтому, как вы видите, я начинаю, э, я начинаю получать удовольствие от того, как Бог, э, от, от, этого, от этой зависимости, от такой сильной зависимости от Бога, от того, как Он обеспечивает мои нужды. You guys understand that? Um, so I think sometimes we need to turn it around. You know, our weaknesses, our limitations can be exactly that which God wants to use to glorify Himself. То есть я думаю, что иногда нужно вот э, взять, развернуться на 180 и понять, что те самые наши слабинки, то, в чем мы думаем, что мы чего-то нам не хватает, что именно это Бог может очень классно и очень сильно использовать. But what usually happens during those times? Но что обычно случается вот в такие моменты, моменты нужды? Our mind is the battleground. Тобто, э, то есть а, наш мозг становится полем битвы. And Satan comes and begins to say, see, God isn't so good. Э, приходит сатана и начинается искушение, типа, ну, видишь, а Бог все-таки ну, не такой добрый, как вот он обещал. Вот, если бы он тебя действительно так любил, как он говорил, но ну, он бы как бы, как бы побеспокоился как-то о таких вот нуждах. Or you really didn't hear the call of God. Или начинаются мысли типа, может, ты неправильно услышал призвание Господне. And he starts to sow doubts and um, Doubts about God, doubts about our calling in our mind. И вот эти зерна сомнения начинают сеяться в душу. And then we start wondering, does God really know what He's doing? You know. И мы начинаем задумываться, о а Боге: он действительно, а он в курсе, что он делает? Again, he sees my weaknesses, he sees my limitations. То есть он-то знает, он знает мои нужды, он знает мои ограничения, то, чего я Why не могу. Why does he help me? Why did he choose me? Почему он выбрал именно меня? Как он, как он помогает? And We see for all believers, finances is a way that the Lord often tests us. И как мы видим, а, мы как верующие, что финансы это как раз то а, место, которое, через которое Бог нас очень часто тестирует. It shows what's in our hearts. И показывает нам, что, что у нас в сердцах находится. When we were reading through um, the story of Ananias and Sapphira today, вот как мы сегодня читали историю об Анане и Сапфире, I was convicted. А, то ну, я как бы а, ощутил некое обличение. Not because I've, you gave, gave money and lied to the э, Lord or ну, something. Ну, не, потому, что со мной случилось то же самое, что с Ананьей и Сапфирой, а то, что я сделал то же самое, а вот другое, но... But I started wondering, Lord, are there parts of my heart that I have not completely given to you? Но ну, я начал задумываться, Боже, а может быть, есть какие-то места моего сердца, которые я не открыл Тебе полностью? Потому что мы вот как-то мы часто думаем, что вот да, я все, я полностью все, всего себя предал, я всего себя открыл. But we want that lifeline, we want that rope that's gonna allow но, us to go back. Но мы вот продолжаем как бы держаться вот той веревочки, которая, по которой мы можем вернуться назад. Вот мы хотим, чтобы эта веревочка, она все-таки была. And sometimes our expectations in the area of support are very are not biblical at all. И получается иногда, что э, наши ожидания от того, каким финансовая наша поддержка должна быть, она, а, эти ожидания, они даже бывают иногда не совсем библейскими. The Lord never promised us that we would have a financial abundance. Потому что Бог никогда не обещал нам, что у нас будет финансовое изобилие. He's promised us trials, tribulations, sorrow, suffering. То, что он обещал нам, это то, что мы будем проходить через э, э, скорби, э, через скорби, сомнения, трудности. Financial difficulties. Э, финансовые трудности. Those things are all a part of our lives. Что это все будет частью нашей жизни. I, I don't remember the exact uh, name of the missionary. Я вот точно не помню имя того миссионера. Uh, but I remember he had come back. I think he had been serving in Africa. но я думаю, что он э, служил в Африке. Maybe it was. Anyway, he, wa- he was um, serving with his family, his wife, and children in Africa. Ну, он, он, он был, э, э, соработал Господу в Африке его, с его женой и детьми, всей, всей And семьей. um, lots of sicknesses, diseases. и там было много, много заболеваний разных. One child died, buried а, the child in Africa. Один ребенок его, из его семьи, он даже умер, и они его там похоронили. Another child died, buried the а, child in Africa. А, еще один ребенок умер, они его тоже там похоронили. His wife died, buried her in Africa. Его жена умерла, и он ее похоронил тоже в Африке. He got sick and almost died himself, and finally made it back to the States. Он сам заболел э, практически смертельно, но как-то вот добрался до Америки. And he walked in and into the church, and it was the night of the prayer meeting. И вот он вошел в, вошел в церковь, эм, это было как раз э, вечернее молитвенное собрание, and uh, sat in the back of the sanctuary и сел там э, сзади. and listened to the whole prayer meeting. Э, Сел и слушал, э, слушал все молитвенное собрание. Do you remember this story? Who it was about? Не, не, не помните? Um, and um, and at the end of the prayer meeting, he shuffled forward to the front. И вот под, на, на, на, напрокинаясь, в конце этого собрания он вышел, вышел вперед. And he said, I'm your missionary. Вышел вперед и сказал, что я вот, я вот тот ваш миссионер. That you sent to Africa. Я тот ваш миссионер, которого вы послали в Африку. Buried my wife and children in Africa. Я в Африке похоронил своих двоих детей и свою жену. And I've come home to die. И я приехал домой умереть. And I had hoped to come and hear you praying for your missionary, but not one prayer was prayed for your И missionary." я приехал, и ожидая, что вы молитесь за ваших миссионеров, которые вы послали, но я не услышал ни единой молитвы об этом. And, you know, we can have, to a certain extent, we need to expect people to hold the ropes for us when we are overseas in prayer and support. И э, в некотором смысле мы, мы ожидаем, что вот э, эту спасительную веревку, вот the rope means uh-huh. from а, вот, вот эту веревочку, как бы, э, что люди за нас будут держать. Веревочка имеется в виду э, то старозаветное, когда, помните, в, в этом, в, в святое святых к скинии завета входил один священник, и, и ему повязывали колокольчики, и у него к ноге была привязана веревочка. Если он там долго колокольчики не звенели, это означает, что э, он чем-то провинился, и его потом за веревочку тело вытаскивали. То есть мы, как э, вот это об этой веревке, то есть мы, как люди, мы хотим, чтобы э, у нас оставалась эта веревочка, и чтобы эту веревку для нас люди держали. And to a certain extent, we should have those expectations. И в некотором смысле нам, нам нужно иметь эти а, ожидания по отношению к людям, что да, мы ожидаем, что люди э, будут нам помогать. But at the same time, I've met many missionaries that are very bitter. А, но я часто, я часто встречал миссионеров, которые были очень а, огорчены. Because the churches don't support them like they should. The churches don't show them enough attention like they should. Огорчены и исполнены горечи, потому что а, их церкви, они не поддерживали их так, как они ожидали. And, um, and that's a very frustrating and actually sinful place to be. И в реальности это действительно очень эм, очень огорчительный момент, и это, это греховно так не делать. Uh, the second place I wanted to look at. Uh, второе место, которое я бы хотел рассмотреть. And you can look more at this at home. Uh, is the book of Philippians. Uh, вы можете это более детально его рассмотреть дома. Это книга послания к филиппянам. Philippians is Paul's thank you letter to the church that support, supported him. А, из uh, Павел написал как бы благодарное письмо а, той церкви, которая его поддерживала. And it's one letter that's just filled with joy. И вот это вот письмо а, филиппийцам, он написал это, это письмо преисполнено радости. You know, maybe that's why it's with so much joy. It's, it's joyful when you know there are those that are participating with you in the work. Ну это действительно радостно, радостно осознавать, что вот есть люди, которые поддерживают тебя в твоей работе. But uh, in Philippians, I was I was interested interested as I was reading through it again. Um, how does he pray for his supporters? Ну, вот, с Филиппийцем э, мне было очень интересно э, наблюдать о том, как он молился о своих, э, о людях, которые его поддерживали. Many times, like I said, we expect prayers from our supporters. Ну, как, как я говорил, что очень, очень часто мы, как миссионеры, мы ожидаем, что о нас наша поддержка молится. But we have an example here of Paul praying for his supporters. Но здесь мы имеем пример того, как э, Павел, как миссионер, как он молится о поддержке. Ну, я не, не, как бы не, не, не, прошу поднимать руку, э, но сколько, э, кто из вас молится о вашей поддержке, о людях, которые вас поддерживают? I don't pray for my я могу сказать о себе, что я о таких людях мало молюсь. No, I think we should. Let's let's just maybe one of you could read uh, Philippians chapter 1 verses 3 through 11. А может кто-то э, прочитать филиппийцам первая глава э, с 3 по 11 стих. Э, русская синодальная. Перевод. Russian. Русский синодальный перевод филиппийцам, первая глава с 3 по 11 стих. Прочитайте. Благодарю Бога I love Paul's prayers. Вот я люблю это, эту молитву Павла. In his that he writes in his epistles, but this one particular for the those that support him. Я, я люблю его молитвы, но вот особенно эту молитву за о тех людях, которые его поддерживают. Interesting that verse 6 normally it's something we tell new believers. Вот, интересно заметить то, что вот в шестом стихе описано то, что мы обычно говорим э, новоуверовавшим. He who began a good work in you will complete it. тот, тот, кто начал, начал доброе дело в вас, будет верен совершить его до But Но здесь, вообще-то, он упоминается как бы в контексте обращения к тем, кто его поддерживает. И вот а, в седьмом стихе должно обратить внимание на то, какие слова он употребляет для описания этих людей. Бото справедливо. соучастник. Где, где описано, что он называет их соучастниками. Yeah? They're partakers in the grace, in the, in the gospel with him. То есть вот соучастники в благодати и в, в благодати и в утверждении Евангелия. And that's something else we need to see that those who are supporting us are not just um, источник, the source. И вот то, что, да, то, что нужно, то, что важно видеть и, и понимать, что те люди, которые вот нас поддерживают, это не просто источник вот каких-то там благ. But they're partakers with us in the ministry. Но они являются и нашими соучастниками в служении. And it changes our mindset a little bit as far as how we look at them. И вот когда мы это осознаем, то это немножко изменяет наше понимание и наши отношения But so how do we how do our supporters see us? That's kind of how we see our supporters. How do our supporters see us? Ну вот это, это то, как мы видим а, людей, которые нас поддерживают. А как, наша, под- как люди, которые нас поддерживают, как они видят нас? Um, sometimes I think they see us as having a lack. Well, actually, maybe this is a part where <laughs> Pastor Phil could share. I don't know. They see us as lacking vision sometimes. Ну вот они могут, э, они могут видеть нас как людей, у которых недостаточно а, видения. Lacking direction. А, или недостаточно видения. Uh, maybe they see an emotional response to a need, and a person has a desire to go and help. Может быть, они видят как бы наш, э, на, наше эмоциональное состояние, нашу, нашу нужду, и они пытаются помочь. And so, what I'm saying about all that is it's important to communicate your vision to those who are going to be supporting you. И для чего я это говорю? Для того, чтобы э, мы осознавали, что нам нужно доносить наши потребности до тех людей, которые нам помогают, чтобы они знали, как помочь нам. может. Because you can't just go, oh, I just love the, the babies in Africa. My heart just yearns to be with them, to hold them and to cuddle them. Потому что ну, нельзя просто вот говорить, что я, я люблю всех этих детей в Африке, мне нравится вот быть с ними, обнимать их, носить их на руках. That may be true, but ну, это может быть правдой, да. I hope you love those kids, if you're я, go serve them. я надеюсь, что это так и есть. То есть вы действительно любите тех людей, это ну, относительно того, кто, кто собирается туда ехать. But people want to see kind of your vision and besides your heart. Но людям, которые поддерживают такого человека, им будет интересно знать не только его чувства, но и как он собирается это делать, его планы, как он его визию. Потому что ну, часто случается, что люди э, едут э, с неправильными мотивами. They go for an То есть люди могут поехать для того, чтобы ощутить какие-то новые приключения. Eat dog meat in Kyrgyzstan. Вот, по попробовать там, попробовать собачье мясо в Киргизстане, например. Um, but you know, when it's on the mission field, it's three times harder than what it's like at home. Но вот э, быть... At least, right? ну вот... Э, есть, есть собачье мясо в, миссионерской, в миссионерской деятельности, будучи где-то далеко от дома, это как-то три, это гораздо тяжелее, нежели делать то же самое дома. Okay, I wasn't listening, so. so, you know, our expectations can be wrong. То есть, иными словами, наши, наши ожидания могут быть неправильными. Uh, how we view our supporters can be wrong то, как мы э, видим, как мы осознаем людей, которые нас поддерживают, тоже может быть неправильно. Uh, И нам нужно молиться о том, как доносить э, наши видения, наши планы до этих, к этим людям. You will be disappointed on the mission field. И в миссионерской нашей деятельности мы э, будем э, время от времени огорчаться. You will receive emails from people saying, we've supported you for a year, but you know we don't have the money to do it anymore. И вы, вы, будете, вы будете получать письма, в которых будет говориться что-то, например, что мы, поддерж, мы поддерживали тебя на протяжении года, но у нас изменились планы, мы не можем этого делать больше. Uh, I got an email said, well, our church has decided to, just start supporting people that are going out from our church. А, вот я получил однажды email, в котором говорилось, что наша церковь решила uh, поддерживать своих собственных миссионеров. I got an email from another church. The church completely disbanded. And в, из другой церкви я получил имейл, что церковь вообще как бы э, расходится. They were our largest supporter at the time. А на тот момент как раз они были our second largest. А, ну как бы в десятке моих наибольших э, поддержки моей. And uh, so it's, you know, you're going to be disappointed. Так что разочарования, они будут приходить. But you know what? Но знаете что? God is faithful, and for each email that I've gotten that has said we're going to have to stop supporting you, И Бог верен. Бог верен, и, для, и э, к, ну, к каждому имейлу, который приходил, в котором сообщалось, что мы прекращаем поддержку, I've also gotten emails that have said, "Hey, we heard about what you're doing. Каждому этому имейлу приходил еще один имейл, в котором говорилось, о, мы тут слышали, что ты делаешь, мы узнали э, о твоей работе. And the Lord has kept us on the field for 20 years. И мы хотим, мы хотим тебе помочь. И вот таким вот образом мы э, нашей миссионерской деятельности уже 20 лет. Um, I'll read one more passage here in Philippians. Давайте филиппийцам еще одно место прочитаем. Uh, and then we'll finish up here chapter 4. Uh, э, Филиппийцам 4, 4 э, глава. Oh, verses 15 through 19. А, с 15 по 19 стихи. Прочитайте, пожалуйста. Did what did Paul expect support from this church? А, вот из этого из этого места мы, из Писания, что мы можем, э, какой вывод мы можем сделать? А, ожидает ли Павел поддержки от этой церкви? No. He was grateful. He was thankful that they wanted to help. Нет, он, он не ожидает. Он, он благодарен. Он пишет, что он благодарен им за эту поддержку. But he says this is for your benefit. Но он, пишет, он, он пишет, что я, я имею и избыточествую, а вот то, что как бы вы дали, это для, это для вашей же пользы, это к вашему благу. And, um, so I think that also needs to be our expectation. И вот я думаю, что э, э, именно такое отношение и должно быть нашим отношением, нашим ожиданием. Because anything else, it will lead to bitterness. You'll be feeling bitter about those who sent you, those who you want to send, who want you те, которые... Yeah, okay. right. Those who you feel should send you. Потому что любое другое отношение а приведет э, рано или поздно к огорчению, к горечи в вашем, в вашем сердце по отношению к тому, э, к тем, кто а, вас поддерживает, или по отношению к тем, а, от кого вы ожидали, что они бы должны были бы вас поддерживать. Okay. And just remember, we're all unprofitable servants. We're not deserving of anything. Ну и помните о том, что мы, э, мы есть не, <laughs> мы, мы не прибыльные служители, а мы, <laughs> мы, не, мы не заслуживаем. А, как это на русском? Рабы ничего не стоящие. So we're, we're unprofitable servants. Да, вот. Мы лишь исполняем волю. Как в синодальном переводе хорошо сказано, мы рабы ничего не стоящие, мы просто исполняем волю. And we serve for the glory of God и, и, и мы, мы, мы служим для, а, для славы Божией. Now that's kind of maybe I don't know more theoretical. Ну, это вот такая, скажем, скажем так, это звучит достаточно теоретически. Uh, so now I wanted to see if you would like to share some things, and then we'll have uh, more practical things and questions and answers. То сейчас мы послушаем как бы более практическую сторону этого вопроса. Where's the translator? Right here? А, You run away from me? I don't know. <laughs> I won't bite you. I was not running, I was kind Uh, I'm just of giving you. shuffling the pace. Well, some of you I've known for years, and I know a lot about your ministry. А, Я многих из вас я а, знаю уже на протяжении долгих лет и э, знаю о вашем служении. And others of you, I have no idea whether you're a missionary or whether you're Об отно- относительно некоторых из вас, я, навіть, я, я даже понятия не имею вообще, как бы, миссионеров нет. Но я знаю, что у всех нас есть одно общее. We have a great God. У нас есть один общий большой Бог. And he loves us very much. И он любит нас очень. And we start out full of flesh. Uh, начинаем мы uh, как бы преисполнены, базируясь преисполнены плоти. And the whole Bible pretty much is a book of seeing man's difficulty in surrendering to God. И вся Библия, она как бы полна того, э, описания того, как человек, вот, преисполненный плоти и находящийся во плоти, как он это все подчиняет Богу. Think of the wilderness march and the unbelief of the children of Israel. Подумайте о том, о, о, о путешествии Израиля в пустыне. Murmuring, complaining, murmuring, complaining, right? Вот все, что там происходило, это как бы э, жалобы Богу, жалобы на Бога, вот плач и, и жалобы. They didn't have food. Вот тут у нас нет еды, They didn't have water. у нас нет воды, They got tired of the food they had. А, мы уже, нам уже осточертела та еда, которая у нас есть. But God put them in an unbelief situation of 40 years because of their own choice. Но Бог поместил их в это вот 40, э, 40-летнее путешествие по пустыне по, по, по причине их же выбора. And rather than reaching the promised land in a month or so, they died for 40 years in the wilderness. И вместо того, чтобы за, за, за месяц достигнуть земли обетованной, по обетованию, э, они сами себя обрекли на 40-летнее хождение и вымирание по пустыне. So life here on earth in this body is all pretty much an issue of faith, I think. Таким образом, вот наша, наша жизнь здесь на земле, на земле это в основном вопрос веры. Trusting in the Lord. А, веры, доверия Богу. So in the mission field, it, it comes down often in the areas of finances. И вот в, в нашей миссионерской деятельности это очень часто случается в нашей вот э, в сфере финансов. And I like the way Paul ended uh, the book of Philippians there. My God shall supply all of my need. И вот мне нравится, как Павел завершил книгу, послание к филиппийцам, написав, что мой, мой Бог, Он восполняет все мои нужды. And often I think the Lord withdraws support financially and otherwise. И я часто думаю, что Бог, Бог часто забирает поддержку and seems to say who you're trusting in. и спрашивает в, в этот момент, а кому ты доверяешь? Now, to see somebody saved, we've got to trust in the Lord because we can't save anybody, right? Ну, вот если, если мы видим, как кто-то становится христианином, как он спасается, то да, здесь мы понимаем, что это, это от Бога, это вот то чудо Божье, тут понятно. But most of us are trained to earn money and to do well with the money end, right? но большинство из нас как бы натренированы а, вот, обращаться со, с финансами самостоятельно, зарабатывать деньги и тратить. So the Lord puts us in positions where we don't have what we want. И Бог помещает, иногда помещает нас в ситуации, когда а, у нас нет то, чего мы желаем. I'm sure there's nobody here who has a difficulty with understanding that, right? Я не думаю, что здесь кто-то есть, у кого есть проблемы с пониманием этого. But he puts us in positions where we have to go to him. Но он помещает нас в, в, этой, в этой ситуации для того, чтобы мы обращались к нему. I don't think in the model prayer it's, it's uh, uh, any wonder why. What is his first petition that he teaches us to ask him? Вот в, в той модельной молитве, которую, которой Иисус обучал учеников, вот первое прошение, которое там возникает, о чем оно? There's three petitions where we're to begin the prayer asking to bless him. What? Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Right? Those are the three first petitions that we ask, but they're all blessing God. То Right? есть там есть, э, в в этой, в этой молитве есть э, три, э, три основных прошения, с которых она, собственно, начинается. But the first one for us is what? Ну, первое, первое для нас, первое прошение для нас есть что? Give us this day our daily bread, right? Дай нам первое первое прошение. Дай нам наш ежедневный хлеб. So Jesus teaching us how to pray. Таким образом, Иисус учит нас о том, как молиться. After praying to the Lord, после после обращения к Богу. The first thing for us is a daily requirement. Give us this day our daily need, right? То есть первое наше вот прошение Богу, дай нам наши наша ежедневная, наш ежедневный хлеб. I don't know what your Bible says in your language. Ну, я не знаю, что там вот э, написано в нашем э, But I've looked for some translations that say, "Give me, Lord, my weekly need, or my monthly need, or my yearly need." Ну, я как-то не, не, не, я не встречал где, э, переводов, где бы было написано, что дай нам наш а, еженедельный или ежемесячный хлеб. So we live in a situation where God will allow us all kinds of trouble and affliction, То есть мы живем, а, в, мы, жи- мы живем в, в жизни, где Бог запус- допускает в наших жизнях а, разные огорчения и недостатки to put our faith and trust in Him, right? для того, чтобы мы пок- полагали нашу веру в Него. So I like to look at the prayer requests from the missionaries. I enjoy and, and, and value looking at the prayer requests that I get from the missionaries. очень, э, я очень ценю те молитвенные нужды, которые я получаю от э, своих миссионеров. And for 17 years, I've received weekly prayers from the missionaries around the world. Э, на протяжении уже 17 лет я получаю молитвенные нужды от миссионеров со всего мира. And I'm always interested to see kind of what the percentage of prayer is for their ministry. И мне всегда интересно отмечать, какой э, процентаж э, в этих прошениях относится к ихнему служению. Versus for their own personal need. И сколько процентов в этих прошениях относятся к их персональным нуждам. That's some kind of an indication of where their heart and mind is and what they're really concerned about. Потому что это является неким индикатором того, где, Э, где находится их сердце. And when it's week after week after week of just personal prayer requests, и если это еж, еженедельно а, приходит э, как бы прошение о прошении, прошение за прошением, и это все о персональных нуждах. With little if any prayers asked for the ministry, а, с буквально там может быть двумя-тремя прошениями только о, о служении. I kind of look at that and I say, what are you doing out there? То я вот смотрю на это все и задаюсь вопросом, человече, а что ты там делаешь вообще? You're not going to have any success in the spiritual arena unless you get prayer. Потому что ну, ну, ты не будешь иметь никакого успеха на вот этой духовной арене борьбы, если, если не молиться. There's a lot of things that occur that and I'm speaking in generalities here, so I don't want to be speaking about any particular thing. And if you'll hold your questions for just a minute, I'll, I'll shut up and you can ask and Jed can answer them. А вот если, если можно, я вот буквально еще немножко, и вот вы сможете задать ваши вопросы, Джет на них ответит. But we start out as very self centered people, don't we, Но in э, life? в нашей жизни мы, мы начинаем нашу жизнь как весьма а, э, эгоцентричные сущности, на- само- нацеленные сами на себя. And the Lord loves us so much, He wants to break us of that. И Бог любит нас настолько, что Он хочет это в нас сломать. And often on the mission fields, a big part of that is finances. И в нашей миссионерской деятельности э, превалирующая большая часть этого э, вот эгоцентризма – это наши финансы. And I think I've seen just as many ministries ruined by too much money as by not enough money. И я думаю, что я видел э, достаточно много Э, служений, э, которые развалились из-за того, что финансов было слишком много, приблизительно столько же, сколько, и, сколько их развалилось из-за того, что финансов было недостаточно. So to have the faith to trust the Lord will meet all of my needs according to his glory, then finances should not be generally a big, big, big part of your concern of life. Поэтому, если э, первым приоритетом Э, стоит вера и доверие Богу о том, что Он обеспечит, все, все, обеспечит человека всем необходимым, то тогда вопросы финансов, финансовые вопросы, они не будут стоять на первом плане вообще. And when we spend time in the book of Acts, we see how uh, there was money problems in the church, but often it's because of too much money. И вот как мы uh, уже проводили некоторое время в книге Деяний, мы видели, что там были проблемы из-за обилия финансовых, and not really trusting in the Lord enough. а, из-за финансового обилия и недостатка доверия Богу. But I will give you a couple of comments that I think probably might help some of you. Ну, я Maybe. единственное, что могу еще добавить, это несколько комментариев, которые могут пом- помогут некоторым из вас. I do not agree with a lot of parachurch organizations with their methods of raising finances. Я, честно говоря, не поддерживаю многие околоцерковные организации по отношению к методам, которые они используют для а, сбора поддержки. и если я вижу кого-либо, кто э, заинтересован в том, чтобы э, начать миссионерскую деятельность, and it's convincing that they are called, и если это, звучит, если это звучит убедительно, что да, они призваны, and they seem to have a focus and a, and a direction in their calling, и э, если вы пох- похожи на то, что они э, вот, имеют правильное, правильное видение и э, призвание, and they say, What's the most important thing I can do to prepare to go? и когда они спрашивают, что, э, что, что есть самым важным, что, к чему мне нужно подготовиться, And I always recommend work on your prayer support group. то я советую таким людям первое, что вы должны сделать, это подготовить э, группы вашей молитвенной поддержки. The prayer support is what you're going to need. Потому что молитвенная поддержка это то, в чем вы точно нуждать, ну, нужда, будете нуждаться. The finances will come out of the prayer support. А финансы, а, они будут проистекать из вашей молитвенной поддержки. Finances that aren't part of a prayer support will not last. А, та, финан... Э, та часть финансовой поддержки, которая будет проистекать не из молитвенной поддержки, они не будут надолго задерживаться у вас. And I've seen many kind of <coughs> fundraising campaigns to get ready to go to the mission field, and a lot of money gets committed. И я видел многие многие попытки собрать ну, много больше денег для поддержки а, вот, э, компании по сбору поддержки But that money usually disappears pretty quickly. И эти деньги, они часто исчезали довольно быстро. But I see people praying for missionaries, and then the Spirit speaks to them ну, to help. Также я видел людей, которые молятся за, э, за миссионеров, и Бог обращается к этим людям, э, говоря, что вам нужно поддержать And it's amazing how those dollars end up being so effectively used because the Spirit knows where they're needed and how they're needed. И это, это, это всегда удивительно наблюдать, как, э, как, это, э, как это небольшое количество долларов всегда используется Богом именно в, правильном, в правильное время, в правильном месте. And in the case of our missionaries, most of the people having uh, financial problems are also having spiritual strength problems. И также я наблюдаю, что э, люди, у которых есть, э, ну, э, миссионеры, у которых есть финансовая проблема, у них также присутствует и духовная проблема. Because, you know, what does Psalm 23 begin with? The Lord is my shepherd, I shall not want, right? Потому что то, с чего начинается 20, 23-й псалом, это а, «Господь есть мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». And if you're constantly in the need of want, и если, э, если человек находится постоянно в состоянии нужды, то нужно тогда этому человеку, может быть, задаться вопросом, а действительно ли Господь есть его пасты. Потому что Бог, Бог-то любит нас настолько, что он, он знает, что нужно нам на самом деле. You need to maintain a good prayer support group to be effective in the mission field, in my opinion. Поэтому, по моему мнению, э, каждый миссионер должен начинать со сбора молитвенной поддержки и э, формирования молитвенной группы, которая будет поддерживать его. Я знаю, что у нас тут собирается быть концерт Джереми Кемпа, а, и он также будет потом будет в Бишкеке. And I believe those concerts, as an example, will be directly affected depending on how much prayer precedes those concerts. И вот э, я думаю, что эти концерты это как раз прекрасный пример того, как э, совершается действие э, и как молитвенная поддержка предшествует всему тому, что будет происходить. We need a lot of prayer to prepare the hearts for such a concert. Потому что э, очень много молитв про, про, было вознесено о сердцах, э, о подготовке сердец, которые будут на тех концертах. And a lot of prayer to take those who will come to the Lord, to take them on to becoming rooted and grounded in the Word. И также множество молитв возносилось и возносится о тех людях, которые там э, при- придут и начнут свою новую жизнь для того, чтобы их, э, их можно было взять и где-то насадить в какой-то церкви. So, so much prayer is needed for every phase of your ministry, wherever you're in the mission field or wherever you are doing work for the Lord, we need prayer. Поэтому видите, как много а, молитв, молитв нужно а, в каждой фазе а, любого служения, которое происходит. So you might just uh, do a mental inventory of how many people are really praying for you and that they're concerned on how you're doing spiritually in your ministry. Поэтому каждый из вас в реальности может уметь перебрать, а сколько людей э, молится о вас, э, когда вы служите Богу в ваших, э, в ваших миссионерских э, в вашем миссионерстве. Those who are going to stand by you in prayer no matter what. Вот тех людей, которые будут стоять за вас в молитве, несмотря ни на что. So cultivate that if you haven't been. Поэтому, если вы этим не занимались, то вот займитесь этим и культивируйте это в себе. It takes kind of a unique personality to have all of the characteristics in a mission field situation to be kind of successful, in my opinion. Потому что, э, по моему мнению, вот э, для того, чтобы человек был успешен э, на миссионерском поприще, то этот человек он должен иметь а, некий, некий, некий набор чеснот, качеств, позитивных качеств. Now, the individual who can well organize and maintain their own calendar, their schedule, то есть вот человек, этот человек, он должен должен быть прекрасным организатором своего, ну, своего личного календаря. In one hand, those kinds of personalities do pretty well in the mission field. И э, с одной стороны, вот э, а, высокоорганизованные, хорошо организованные люди, они, в принципе, хорошо могут иметь хорошее служение. And often in marriages you see a nice balance between the husband and the wife and these kinds of gifts. И часто вы в браке между мужем и женой, как бы вы можете видеть хороший баланс вот этих качеств. But there are a lot of missionaries that are floundering out there because they don't have much accountability and they can't organize their, their time by themselves very well. Но также вы можете видеть э, множество миссионеров, которые вот блуждают там своей деятельностью, потому что они не способны э, правильно самоорганизоваться и структурировать свое время. And they really are, are very lax in their self discipline of doing what needs to be done to be successful in the mission field. И вот э, что они недостаточно самодисциплинированы и не могут самоорганизоваться э, для того, чтобы сделать то, что э, необходимо для их служения. So if we just remember why we're here on earth, Поэтому если мы будем хотя бы помнить то, для чего мы здесь на Земле находимся, just a few years, но, но эти несколько лет, to prepare for where we're going to be eternally. э, вот для того, чтобы подготовить, э, то, э, подготовиться к тому, что будет в вечности. And I'm of the opinion God is going to save who He's going to save with or without any of us. И э, я думаю, что Бог э, спасет тех, кого Он собирается спасти с нашей помощью или без нашей помощи. I can assure you, He loves a soul so much, He's not going to put that responsibility on me to save him because <laughs> He would not risk that. И я верю, что Бог любит каждого из нас и каждого того человека, которого Он собирается спасти настолько, что Он не, не будет возлагать ответственность за это на меня или на кого-то другого. But He will allow us to reflect His glory through representing Him and telling others about Him, right? Но Он в своей любви позволяет нам быть сопричастниками своей славы а, в спасении других людей. And even as those of you who were here earlier this morning, we talked about glorifying God. The purpose of life is to glorify God. We read in the, in the high priesthood prayer there in John 17. И вот в, в Иоанна 17 мы вот сегодня утром а, рассматривали, а, как, как, как мы живем, прославляя Бога. And so, how you're handling your finances and how finances take a part in your ministry is a, is a barometer of how you're doing, I think. it. Таким образом, то, как вы, э, как вы обращаетесь с вашими финансами, это есть неким барометром э, вашего служения в целом. And, and so, uh, remember, He is the one who will provide all our needs. И поэтому помните, что э, именно Он, именно Бог есть тем, кто восполнит все наши нужды. One other thing is kind of interesting. We ask our missionaries to do budgets each year, а, financial budgets. Uh, то, что мы просим наших миссионеров делать, это, дело, это планировать свой бюджет. And two-thirds of the missionaries will show budgets that they can't make it. И две трети миссионеров как бы дают нам бюджет, который они потом не в состоянии, не в состоянии выполнить. And they'll look back last year and say, I couldn't make it last year either because I should be totally destitute by now, and God's still been providing. И вот они оглядываются назад и говорят, что вы не только свой бюджет в этом году, но и в прошлом году как бы не, не, не выполнили, но тем не менее Бог обеспечил. So it's just amazing if you, if you, you try to project what your income is going to be and what your expenses are going to be on the mission field, they rarely match. It's usually your expenses are always higher than your income. И вот интересно получается, что... Is that right? то, что, то, что э, э запланированные приходы, запланированный расход, как-то они часто не совпадают. Обычно, а, обычно расходы не всегда превалируют над приходом, но как-то... But the reality is, after you've been on the mission field six months or a year, you don't have any savings, <laughs> right? Ну, также, также жестокой реальностью является тот факт, что вот э, как-то откладывать, делать какие-то сохранения наперед, вот не получается. What is savings? What does that mean? Never heard of such a thing. There isn't even such a word in my vocabulary. <laughs> Да, что в действительности, а что такое вот сохранять, как это откладывать, что это такое заявление новое? Shortfall, yeah, I can understand that, but I can't understand any savings. Да, вот я понимаю, что такое нехватка, но вот что такое как бы избыток, как это откладывать, ну, странно. And yet hasn't God carried you this far? Но тем не менее, Э, Бог-то вас уже до этого места, до этого времени поддержал. Think, uh, he's too, uh, weak to carry you all the way? То не будем ли мы думать, что он, он как-то даст слабинку и не поддержит нас дальше? And there are times when you have huge financial problems, I know. Ну, да, я знаю, случайно у каждого в нашей жизни случаются э, времена, когда вот, очень тяжело с финансами. There are also going to be times when you have huge medical problems. Также бывают времена, когда э, со здоровьем весьма и весьма плохо. Times when you have huge emotional problems. Э, когда эмоции находятся совсем не в том состоянии. In fact, God is going to give you a lot of problems. <laughs> Более того, э, я думаю, что Бог э, как раз и обеспечивает это изобилие проблем в нашей жизни. There's one verse I really like in Psalm 119 regarding that. Uh, в 118 псалме Мне нравится один, один стих. 119 это английский, английская Библия, нашим, по-моему, это 118. And in the New King James it, it reads, Lord, I know you're righteous in all that you do. И в, в переводе короля Якова это звучит, что Боже, я знаю, что ты праведен во всех деяниях своих. And that in your faithfulness you have afflicted me. И в верности своей ты um, причинил мне боль. So, out of your faithfulness, God's faithfulness results in affliction, right? По верности своей ты не, ты не причинил мне боль, правильно? So, we say, hey, Lord, don't be so faithful. Другими словами мы говорим, Боже, может, не надо быть настолько верным. But He loves us, so He puts us in these afflictions, so we have to turn to Him. А, То есть Он э, позволяет этим, э, этим страданиям, причиняет эти страдания в нашей, жи- в нашей жизни для того, чтобы э, обернуть нас к себе. So, look at your finances as, as kind of a barometer of some of those things and just take everything to Him and say, Lord, you know what I need, help me. Поэтому воспринимайте все ваши финансы, в том числе и финансовые проблемы, как некий барометр. А, и, и обращайтесь со всеми ими к Богу и спрашивайте его, Боже, а ну что ты хочешь через это все сделать? Uh, uh, ну, мы можем и продолжать, но вот у Джеда, может, у вас есть у вас есть вопросы к Джеду? Just a couple more. Oh, go ahead. What was the verse that was Psalm 119? What's the actual? 75. 72 стих вот в, э, в этом в Псалме 100, 119 английском версии. Okay, just a couple more quick practical things. Джед еще хочет несколько uh, практических uh, вещей. Uh, number one, there's two kinds of people. Uh, первое это то, что есть два типа людей. There are those who plan and do budgets. Uh, есть такой тип людей, которые пытаются планировать и строить бюджеты. And then there are those that Everything that comes in, it just goes out. Есть другой тип людей, у которых вот все, что приходит, то и уходит. Когда вот я только начинал свою миссионерскую деятельность, я был первым типом человека. Business major, administrator, budgets, numbers. То есть цифры, Excel, приход, расход, все было очень хорошо организовано. And I was working with a person, Pastor George, who was completely the opposite. <laughs> Но мне случилось работать с человеком, вот пастором Джорджем, который был вот полной моей противоположностью. And and you know what? It was it was good. И это, вы знаете, это было благо. Because both have weaknesses потому что оба эти, э, оба, обе эти крайности, они имеют свои недостатки. And you need to find that balance in between. И нужно найти эту золотую середину вот, где-то там. And I think that balance also comes across in our newsletters. И я также думаю, что э, вот этот баланс, э, баланс как бы э, передается нами в наших э, пи, э, новостных письмах. It's my personal opinion that that I should not make uh, appeals for money. Ну, Мое персональное мнение это то, что я, я, не, я не должен э, открыто как бы просить о финансовой поддержке. There's a difference between letting people know of a need and making an appeal for money. Потому что есть, э, есть разница э, между э, посвящением людей в э, свои нужды и прошением денег у людей. Uh, some newsletters that I read. Ну, вот некоторые, ну, некоторые новостные письма, которые мне случалось читать, мне казалось, что я вот читаю из э, первого, первого Самуила второй царство, главы. Да. Пер, первое, первое царство э, второй главы. Um, verses 12 through 17. А, первое царство, вторая глава, а, со второго, со второго по... 12 12. А, с 12 по, с 12 по 17 стих, прочитайте, пожалуйста. Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа, долго священников и отношения к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю или на сковороду, или в горшок, и чтобы не белка, то брался себе священника. Так поступали они со всеми городянами, приходившими туда в село. Даже прежде, нежели сожигали туп, приходил отрок священнический и говорил, приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет с тебя вареного мяса, а дай сырое. А если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. So the people wanted to give to the Lord. Таким образом, мы видим, мы видим людей, которые делали жертвоприношения Богу. Они хотели делать эти жертвоприношения. <clears throat> Но вот э, отроки, первосвященники, священники, они э, понуждали своих отроков приходить и забирать некую часть. And I think some newsletters I read are kind of like that. И вот я думаю, что некоторые новостные письма, они вот похожи на вот эту ситуацию. Almost forcing the people to to give. То есть они просто просто понуждают человека дать. like Pastor Phil said, if if they're not praying, you you really don't want that support anyway. И вот э, как пастор Фил сказал, что если если деньги они не произошли через не пришли к вам через молитву, то One, one final thing. ну и последнее. If you have an opportunity to work Если у вас есть возможность работать, and your ministry allows you to have the time to do that, и если ваше служение дает вам э, время достаточное для этой I think it's a работы, great idea to get a job. то это прекрасно э, иметь такую работу. Uh, for us as foreigners, it was more difficult to get a job here as Yeah. Americans. для нас, как для иностранцев, тут э, тяжело э, получить работу. Uh, for Zhenya and Anya and Ole, who are working with us in Bishkek, they all three have jobs. А, а вот для Жени и Ани, вот миссионеров, которые в Бишкеке, они все, они все трое работают. Потому что наше желание есть э, не являться э, обузой людям, которым мы служим. Another time we were going through a big financial problem. Uh, бывали времена, когда было время, когда у нас была тяжел, ну, тяжелая финансовая ситуация. И я вот задумывался о том, что, ну, ну, наверное, это как раз то время, когда нужно вот поискать работу. So I found this job that was just perfect for me. И я вот нашел эту, я, я нашел эту, эту работу, это занятие, которое вот прекрасно мне подходило. out the all the forms. Я вот заполнил все это, заполнил там резюме, все, все бумаги заполнил. И я вот, вот все запомнил, отослал и думал, ну вот все. Lord, if you don't want it to happen, please. Она, она, это работа моя, но, ну, Боже, если ты не, не, не хочешь, ну, ну сделай по, по воле своей. And I got the phone call that, you know, that I was a good candidate for this. И мне перезвонили, мне перезвонили и сказали, что я прекрасный кандидат на But эту now должность. They, they had decided to get rid of the position. А, <laughs> я, прекрасный, кандидат. <laughs> Я прекрасный кандидат на эту должность, но вот как раз они решили сократить эту должность. И вот следующий месяц э, настолько загрузил меня вот моей миссионерской деятельностью, что у меня действительно и не было вот того времени, которое я думал, я посвящу работе. That's a lot of information. I'm sorry, ну, went too long. А Извините, что так долго вот, занимал ваше ну внимание. Информации было много. But do you have questions? I mean, a lot of your questions. Yeah, okay. Ну, вопросы. Yeah, well, том месте, э, которое мы э, читали из Библии, там написано, что а, Павел, а, а, Павел научился э, довольствоваться тем, что есть. И вот это вот состояние довольства, это не то, это не природное состояние нашей плоти, это то, чему человек учится. И вот как, как этому состоянию можно научиться? Uh-huh. I think uh, I learned it in similar ways ну, я думаю, что я учился теми же, теми же путями, которыми учился и сам Павел. I've been robbed. <laughs> меня, меня обкрадывали. I've been cheated. <laughs> меня обсчитывали, обманывали. Our church has been robbed. А, нашу церковь обкрадывали. Our house has been broken into. А, вламывались в наш дом. I've been cheated. Ну, меня обманывали. Um, and and all that, I realized that all these things are just passing away. They're, temporary. И вот все, я осознавал, что вот все эти, все эти вещи, это, это все приходящее, это все временно. And uh, those kind of difficulties and challenges force you to uh, find your contentment in the Lord. И вот все, все, все эти трудности и испытания, они как раз побуждают тебя возлагать все свои, все свои надежды на Господа. То есть это не то, что вот я я вот прочитал, и я знаю теперь, как это делать. Я знаю, как возлагать свои надежды на Господа. Это приходит через испытания, это приходит через трудности, через практику. Еще вопросы? Yes, sir. When you were talking about the, um, the prayer request No, I, I, would I would give grace to the first part you mentioned. I think that's uh, very valid. But you know, pray for our dog, pray for our car, pray for for my cousin's ankle, pray for uh, my aunt Lucy's loss of memory, and it's all good. But where's the ministry in this? Now, if you're saying, "Hey, pray for me, I'm weak," <laughs> pray for for me, I'm a mess Pray for me. You know, I can't even minister. I'm such a mess. I mean, that really touched my heart. Now, I also like to see early prayers to, come, like I mentioned, with a with an outreach or something like that, to come against that, so you can prepare the ground. You know, yeah. but I'm just talking about when you look at the request, it's just all self-centered, all self-centered. And God bless mothers. You know, I love mothers, and they like to talk about their children. But if they have, say, five kids, and they've got six requests, and one is for each child, and the other is for their family, where's their ministry, right? Now, that's a little bit of an overstatement, but I'm I'm just trying to make a point there. You know. Yeah. God help me. В, в общем-то. Ну, вопрос, э, вопрос был еще в, э, вот в том э, э, обращении к, э, к процентажу э, личных нужд, личных, э, п- Э, личных проблем, о которых нужно молиться, и процентажу э, проблем э, служения, а вот те, те нужды, в которых упоминаются а, как бы личные, личные нужды, но вот человек молится о том, что а, мне человек просит молиться о том, что я не чувствую, что у меня достаточно веры, или я не чувствую, что я могу как-то красочно или правильно говорить до этого служения. Вот эти молитвы, эти, эти молитвенные нужды вы куда относите? К персональным или к служению? И вот что было сказано, что немножко как бы э, разводя полюса, э, было сказано, что э, я, я понимаю, что есть разные типы персональных нужд. И есть такие типы, что вот молитва моей молитва, молитва моей собаке, молитва об колене моей тещи, молитва, там, а, молитва о том, чтобы у моей мамы э, не болел мизинец, вот есть такие вот молитвы, и вот, вот когда этих молитв много, ну я, я понимаю, да, но, но, но где же служение? Вот. И и кроме того, да, да благословит Бог матерей. А, я, я все прекрасно понимаю, когда я получаю, что вот у матери есть четыре ребенка, есть четыре, четыре конкретных э, потребности, четыре конкретных молитвы о каждом ребенке. Да, это прекрасно. Но а, служение-то где? То есть вот такая располюсовка. Yeah. Excuse me for not letting him translate. <laughs> One other comment I'll make, and then I'll be quiet. Uh, just a suggestion: <clears throat> when you do your prayer requests, have at least a, a night's delay between the finish of the request and hitting send, and pray over them. And is this what the Lord really wants me to ask? Yeah. А вот еще одна такая, одна очень хорошая ремарка о том, э, что необходимо делать. А, Оставляйте себе приблизительно хотя бы ночь промежутка времени между тем, вот когда вы написали все ваши молитвенные нужды, и перед тем, как вы нажали кнопочку «Отправить», вот, вот между вот написав, финализацией написания этого списка и нажатием кнопки «Отправить», оставьте себе ночь для того, чтобы помолиться, подумать, это действительно вам нужно – также вот хороший вопрос был о том, что а, я встречал некоторых миссионеров, которые э, настолько серьезно относятся к финансам, что а, им трудно, э, им трудно даже потратить некие, некие деньги на то, чтобы вот взять свою жену и устроить себе какой-то романтический вечер. Потому что это все-таки деньги для служения, они должны пойти без, непосредственно на служение. Вот как, как, э, как это правильно сбалансировать? И я думаю, что все-таки мое служение, вот, э, моя семья это тоже часть моего служения, и то, как э, то, как я поддерживаю свою семью, наши отношения в семье, это тоже это, это влияет на мое служение. Поэтому, а, наверное, это, это нужно как-то тоже балансировать. Вот как вы к этому относитесь? you have to find what is important, and maybe you won't go to an expensive restaurant maybe you'll do a picnic. Ну вы, вы, в принципе, сами довольно хорошо ответили на свой вопрос. Я вот думаю, что да, может быть, конечно, а, вы не пойдете в наиболее дорогой ресторан вашего города, может быть, устроите пикник, но что-то делать надо. Я, а, я думаю, что очень важно делать следующее. Если вы, ребята, этого не делаете, то это важно делать. Take at least three months. Uh, Возьмите себе, отделите три месяца. And write down every expense. И запишите вот на протяжении этих трех месяцев э, все, что вы истратили нам. You took a bus, you bought a flower, you went on a date, you bought something for the ministry. То есть детально запишите все, все ваши расходы. Вот вы купили билет в автобусе, вы купили цветочек жене, вы сделали то, вы купили то. Все это детально запишите. And then average the three months. И потом просуммируйте эти три месяца. Раз... And see what you're your money on. И посмотрите на, ну, как бы на, на какие статьи расхода вы можете разделить ваш And расход. На что вы тратите? It. На что вы тратите, и потом помолитесь об этом. Oh, we've a lot of movies lately. Может получиться, что, о, я оказывается столько много денег трачу на покупку фильмов. Maybe it's not not just so bad to buy the movies, but it's even bad to spend all the time watching these movies. <laughs> Может быть, даже, даже больший грех есть не в том, что вы тратите столь много денег на покупку э, этих, э, э, этих всех э, дисков с кино, а как то, что вы тратите время на их просмотр. Oh, th- I've got these new outreaches that I haven't told people about. I need to write them and let them know in my newsletters to be praying for what, what I'm involved in. Или может, может случиться, что вы осознаете, что вот у вас случается столько много разных э, евангелизаций, о которых люди мало знают, и вам нужно как-то более э, детально описывать их, сообщать людям о том, что они будут. And then it'll help you fill out uh, Phil's budgets. <laughs> Тогда это вам поможет наполнить бюджет, который требует э, пастор Фил. Well, I think it's dinner time.